Pružena ruka. Dobar vam dan, dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem. Pratite emisiju Pružena ruka u kojoj se bavimo društvenom uključenošću i svakodnevicom osoba s invaliditetom. Danas razgovaramo s predsjednikom Hrvatskog biciklističkog saveza i čelnikom dvaju biciklističkih klubova, hrvatskim vojnim invalidom Domovinskog rata, Vinkovčaninom Tomislavom Zadrom. Poštovanje, dobro nam došli u emisiju Pružena ruka internet radija Srijem. Poštovanje i pozdrav vašim slušateljima i svim slušateljima radija Srijem, naravno. Gospodine Zadro, e, vi ste široj javnosti odavna poznati kroz biciklizam, prije svega, ali ne samo biciklizam. Upečatljivo je kako ste kao invalid domovinskog rata afirmirani na širokom športskom polju, ali i u sferi općeg društvenog djelovanja. Što vas zapravo pokreće osim entuzijazma i adrenalina? E, pa prvo ljubav prema sportu. Moram reći da je ta ljubav prema sportu kod mene počela od djetinstva, kroz sport osoba naravno bez invaliditeta, kroz razne sportove, a najviše odbojku do koje sam došao do jedne, recimo tako, solidne razine. Zatim kroz domovinski rat se to promijenilo, nakon ranjavanja invaliditeta nisam više sam bio u stanju se baviti stojećom odbojkom, ali sam onda prešao prvo na sjedeću odbojku, pa zatim i na neke druge sportove, ali u svakom slučaju ta ljubav prema sportu a na neki način i inat, e, prkos, odnosno e, pokazati ljudima da su jednako vrijedni sportaši s invaliditetom kao i sportaši bez invaliditeta. E, recimo nešto o vašoj diagnozi, postupku oporavka i odluci da se posvetite, odnosno da se posvetite športskoj rehabilitaciji i tako nastavite sa športskom karijerom u nekom drugom obliku. Da, pa ja sam u ratu stao na minu, imam potkljenu amputaciju, stao sam znači na protupješačku minu i prva misao, interesantno tada, mi je bila u trenutku ranjavanja, više nikad neću moći igrati odbojku. Upravo tako mi je to glavom prošlo, ne da ovaj, razmišljam o tome da moram izvući živu glavu iz te situacije koja nije bila baš bezazlena, no ovaj, evo tako sportaši obično razmišljaju. E, to je bila 92. 92. u proljeće, 5.3.92. Da, da, to je bila crta razvajanja Mirkovci i Vinkovci, no dobro, nije to bilo tako strašno kao što je taj tren izgledalo, meni tada sa 22 godine. E, I ubrzo sam već nakon godinu dana, nakon prevedene rehabilitacije, e, protetske opskrbe, e, vidio da puno toga mogu, doduše ne onu stojeću odbojku, ali puno drugih sportova mogu i kažem, bila je to sjedeća odbojka, zatim neki drugi sportovi i kroz upravo taj proces rehabilitacije sam vidio koliko je sport zapravo važan za osobe s invaliditetom i koliko se mogu osobe s invaliditetom afirmirati upravo kroz sport. I tako sam jednostavno ja dizao i svoju sportsku formu i upoznavao neke druge sportove, tako da su nešto kasnije, dosta godina kasnije došli i skijanje i biciklizam koji su mi e, postali e, glavni sportovi kojima sam se bavio. E, bavili ste se različitim sportovima kao što rekao ste, od odbojke i automobilizma do plivanja i skijanje. Vi ste i hrvatski paraolimpijac. Što vam, evo, konkretno predstavlja biciklizam? Iz današnje perspektive, naravno. Da, pa biciklizam je popunio najveći dio mog života, kako osobnog, tako i sportskog. Naravno, sa sportskog polja se proširio i na kompletan e, osobni život iz nekakvog hobija e, koji je prerastao kasnije, pa mogu reći u vrhunski sport, natjecateljski i kroz nastup na paralimpijadi i na svjetskim europskim prvenstvima. Zatim kroz trenersku karijeru, budući da mi je nakon završetka moje sportske karijere izuzetno zadovoljstvo predstavljala trenerska karijera koja još uvijek traje danas kontinuirano, a onda i kroz e, razne organizacije organizacijske i ovaj, djelatnosti u sportu, evo sad ova zadnja funkcija predsjednika Biciklističkog saveza, tako da zaista mogu reći da biciklizam u potpunosti ispunjava moj život. E, predsjednik ste Hrvatskog biciklističkog saveza i središnja figura dvaju vinkovačkih biciklističkih klubova, jednoga za osobe s invaliditetom i jednoga za ostale poklonike biciklizma. U kojoj mjeri i do koje mjere je biciklizam terapeutski primjeren osobama s invaliditetom? Pa izuzetno je primjeren i mislim da nema e, stupnja i vrste invalidnosti koja se ne može realizirati u biciklizmu. To e, sam upoznao zaista kroz natjecateljski sport, jer osobe s invaliditetom u biciklizmu e, ispunjavaju punih 12 kategorija. To su kategorije dakle biciklista, od C1 do C5, bez obzira da li su to amputacije jednostrane, obostrane, amputacije gornjih, donjih ekstremiteta, sa i bez protetske opskrbe. E, zatim to su handibajkovi, takozvani ručni bicikli za e, paraplegičare i kvadriplegičare, također su u nekoliko kategorija podijeljeni. E, u biciklizmu postoji i tandemi, odnosno tandem bicikli, gdje imamo slijepe i slabobidne osobe koje imaju videćeg vozača, takozvanog pilota, ovaj, Dakle, e, i tricikle, naravno, za osobe e, uglavnom dijagnoze cerebralne paralize koji nemaju ravnotežu i ne mogu voziti bicikl. Njima su primjereni tricikli, imamo dvije kategorije tricikala, tako da jednostavno ne postoji stupanj invalidnosti u kojem biciklizam nije primjenjiv. Naravno, pitanje e, samog afiniteta, interesa, da li će to biti čisto na rekreativnoj razini, nekoj više natjecateljskoj ili će neko talentiran, uporan i marljiv doći i do vrhunskog sporta, vrhunskih rezultata. Dakle, možemo konstatirati da što se tiče biciklizma ne postoje ograničavajuće okolnosti. Ne, e, po pitanju e, fizičkog invaliditeta sigurno ne postoje ograničavajuće okolnosti inače ja volim reći da su eh, ograničenja samo u ljudskim glavama, a ovdje u biciklizmu zaista tako, svako se može naći u tom sportu, a inače biciklizam mnogi eh, stručnjaci, treneri, fizioterapeuti, liječnici preporučavaju i nakon raznih ozljeda i kao oblik rehabilitacije, jer u biciklizmu nema eh, naglih udarnih opterećenja kao u nekim drugim sportovima i biciklizam je zaista, zaista dobra terapija, a kažem u kasnijoj mjeri i, i odličan sport kao natjecateljski sport izuzetno težak, izuzetno naporan, dugi, dugi trenizi i tisuće i tisuće kilometara i prolivenog znoja, ali može se doći zaista do, do vrhunskog rezultata uz puno truda. E, možemo li govoriti o najboljem izboru ili primjerenom naporu kada je riječ o oblicima športskih aktivnosti koje se sugeriraju osobama s invaliditetom? Ja jednostavno ne želim, ni kao trener, ni kao bivši sportaš, e, i sa i bez invaliditeta, praviti bilo kakvu razliku kod sportaša, odnosno osoba sa i bez invaliditeta. Dakle, e, osobe s invaliditetom samo moraju prilagoditi e, svom stupnju invalidnosti opremu i način treninga, ali po pitanju napora razlike nema. Moji biciklisti s invaliditetom, evo recimo e, zgodan primjer, e, maksimalne napore e, rade kao i biciklisti bez invaliditeta, znači jedni i drugi maksimalne intervale biciklističke rade na pulsu preko 200. Sad to kad kažete običnom čovjeku da, neko radi u naporu na pulsu preko 200, to izgleda malo <laughs> ovako ovaj, možda pretjerivanje, ali zaista nije. I ne pravim nikakvu razliku u treniranju jednih i drugih i tražim naravno maksimalan angažman, naravno E, ako je čovjek zdrav, ali kažem invaliditet nije bolest, invaliditet je stanje i to su apsolutno zdravi ljudi i sposobni puno toga kao i osobe bez invaliditeta. Rekli ste litre i litre znoja, e, kilometri i kilometri pedaliranja. Koliko biciklirate dnevno u prosjeku? E, u znoju i kilometrima. Da, da, da. Pa sad to je onako prilično relativno. Recimo da nekakav dobar, pa mogu sad reći, junior, koji je već ozbiljan biciklist, znači kategorija od 17 do 19 godina, radi godišnje od nekih 15 do 18 tisuća kilometara, da su dnevni treninzi od sat 2 pa do 5 sati, u kilometraži to znači iznosi od 30-40 pa do nekih 150-160 km po treningu. Zavisno od e, dijela sezone, zavisno od cilja treninga, ali kažem, to su, to su prilične, prilične ovaj, e, i količina treninga i količine e, kako ste rekli, znoja i ovaj, puno je tu, puno je tu sati provedenih na biciklu. Ali jednostavno bez toga ne ide i bez tog nema uspjeha. Isto tako i mogu iz osobnog primjera reći u, u mojoj nekakvoj top formi to je bila razina od, od 15, 16, 17 tisuća godišnje i puno, puno utrka, možda 40 utrka godišnje, ovaj, 40 startova godišnje da bi se bilo u optimalnoj formi. Kako Slavonija, odnosno naše okružje, e, stoji sa biciklističkom infrastrukturom, sa biciklističkim stazama? Gdje trenirate? Pa, biciklisti natjecatelji su prisiljeni trenirati na cesti. Zapravo, biciklističke staze su puno primjerenije rekreativnim biciklistima. Nažalost, nemamo ih puno, odnosno imamo ih minimalno i tu bi trebalo napraviti velik iskorak budući da je cikloturizam i rekreativni biciklizam u ekspanziji, ali nažalost u našoj okolini još uvijek nemamo dovoljno ni infrastrukture biciklističke, ni biciklističkih staza. A po pitanju natjecateljskog biciklizma, natjecatelji jednostavno treniraju na cestama s jedne strane to je e, opasno, a s druge strane neminovno, jer kako i sama riječ kaže, to je cestovni biciklizam, utrke se također odvijaju na redovnim cestama, naravno u uvjetima reguliranog prometa, osigurane e, i tako dalje, ali kažem, svakodnevni treninzi su širom, širom cijele naše Vukovarske Sredinske županije. A što se tiče ovih športskih kriterija, E, u kom smislu? E, biciklističke staze, koliko su kvalitetne, e, dakle, u, tom kontekstu športskih kriterija, zahtjevnosti staza, uspona, padova, nagiba? Pa kod nas Slavonija naravno nije idealna za treniranje Zato budući da je ravna. Ali evo mi, to improviziramo ovim dionicama prema Iloku koja je nama najprimjerenija. Srijem. Tako da, pa da, da, upravo tako. Tako da je mojim biciklistima e, i sa i bez invaliditeta naj, meni najomiljeniji, njima najteži, ali i najomiljeniji trening je upravo ruta Vukovar-Ilok, dakle preko Opatovca, Mohova, Šarengrada, Ilok, okolica Iloka i nazad. To su, to su trenizi koji mogu zadovoljiti biciklističke kriterije u pogledu treninga. Kako Slavonija i Hrvatska stoje općenito s brojnošću klubova, masovnošću pa i stručnošću voditelja? Kada govorimo o športskim asocijacijama koje okupljaju osobe u ovom slučaju s invaliditetom. Pa ne mogu reći da nemamo klubove osoba s invaliditetom, da pače u našem gradu postoji zajednica udruga, e, zajednica športskih udruga e, osoba s invaliditetom koja obuhvaća više klubova, više sportova i županijska udruga također, ali još uvijek je to po meni nedovoljno, još uvijek bi se to moglo puno bolje, puno više, naravno to zahtjeva i više i materijalnih sredstava i ljudskih kapaciteta i naobrazbe trenerske i sve ostale, ali e, Situacija nije zadovoljavajuća, ali s obzirom na, trenutne naše materijalne uvjete ne mogu biti u potpunosti nezadovoljan. U širem kontekstu, dakle izvan našeg grada, izvan naše županije, pa iskreno ne poznam baš jako dobro situaciju u kompletnoj Slavoniji, ali vjerujem da je to slično kao i kod nas. Uglavnom poznam pojedinačne sportaše koji djeluju u klubovima, ali Vinkovci moram reći da su ipak nekako rasadnik eh, i sportaša i trenera eh, koji su nastupali i na, Paralimpijskim odnosno na igrama i to više struko i tu moramo reći da smo svijetli primjer zaista i u Hrvatskoj. E, imamo zaista, zaista nekolicinu odličnih i sportaša i, izbornika i trenera koji imaju za sebe puno paralimpijada, što je rijetko za jedan ovako mali grad. Dobro, ali evo konkretno, ako ćemo sad o brojkama, budući da ste ipak prvi čovjek e, Hrvatskog biciklističkog saveza, koliko je u okviru saveza e, dakle, klubova na području Hrvatske za osobe s invaliditetom i o kojem, o kojem broju članstva je riječ? Mislim na biciklističke klubove. Pa koliko ja znam, Bosat u Vinkovcima je jedini biciklistički klub isključio za osobe s invaliditetom. U cijeloj Hrvatskoj? Da, da. E, jedini i ovaj, e, inicijativa upravo je osnivanja kluba 2009. godine je počela s našim najuspješnijim biciklistom Marijem Alilovićem koji je osvajao svjetska odlična svjetskim prvenstvima i 2011. postavi svjetski prvak u cestovnoj vožnji u kategoriji tricikla. Ovaj, jednostavno od tada smo osnovali e, klub i željeli ga omasoviti. Nažalost, druge nisu slijedili naš primjer, ali e, pojedine osobe s invaliditetom u biciklizmu treniraju e, ili samostalno ili pre nekom klubu osoba bez invaliditeta, ali naravno nemaju, nemaju primjerene uvjete. Dobro, evo kad smo kod biciklističkog kluba Bosut, e, što možemo reći o njemu? Koliko članova okuplja? Kakvi su rezultati? Imate se naravno s čime pohvaliti. <laughs> pa da, da, evo kažem, Mario je zaista otvorio svjetlu stranicu u povijesti i e, biciklističkog kluba Bosut i općenito biciklizma osoba s invaliditetom i kroz 5 e, pet ili šest godina svog aktivnog bavljenja vrhunskim biciklizmom zaista je došao do, šest medalja sa svjetskih prvenstava i jedne zlatne do nastupa na Paralimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Uz Marija je stasalo još nekoliko mladih e, biciklista Ivan Perša koji je danas 19-godišnja, koji je pet godina e, trenirao, Anton Ramač koji ima 21 godinu, koji je isto zadnjih 5-6 godina stasao uz Marija, također na triciklu. E, sada imamo još dva, nova natjecatelja. Nažalost, ne možemo se pohvaliti velikom brojnošću, e, ali evo, to su dečki koji vrijedno treniraju, koji rade, koji su mladi, perspektivni i nadamo se da će neko i od njih krenuti u stopama Marija Lilovića. E, poznavatelj ste društvene uključenosti osoba s invaliditetom na području Istočne Hrvatske, ali i šire. Jeste li zadovoljni tom uključenošću? Možete li procijeniti razinu dostignuti standarda za ovu populaciju u odnosu na cijelu Hrvatsku ili primjerice Europsku uniju? Pa vjerujem da nismo dosegli tu razinu još iz ove moje mikroperspektive. Mislim da bi svakako moglo više i bolje ali evo, ipak e, i kroz taj sport, pogotovo kroz vrhunski sport, osobe s invaliditetom pokazuju zaista da su jednako vrijedne i da se mogu uključiti u sve sfere E, života, pa evo i moj skromni primjer, bez obzira na invalidnost, ovaj, pokazuje da možemo e, voditi i jedan sportski savez bez osoba s invaliditetom kao što je biciklistički savez, dakle invalidnost nije nikakva prepreka u bilo kojoj ljudskoj djelatnosti. Pa evo još ću malo inzistirati na, ovom pitanju. Možete li opet usporediti značaj športskog aktivizma u okvirima zajednice osoba s tjelesnim hendikepom kod nas i u svijetu, posebice u biciklizmu? Čuli smo, kod nas postoji sada samo jedan klub, nadamo se da, to zaista, da će biti skromno, više. Skromno i malobrojno u odnosu na svjetske trendove. E, ali možemo li dakle, govoriti općenito o športskom aktivizmu kod nas i, u svijetu? ili Možemo, ali, još uvijek nije usporediv, još uvijek nije usporediv. Moje iskustva sva sa velikih svjetskih natjecanja i sa e, kompletnog odnosa prema osoba s invaliditetom i e, kompletnog stava e, zajednice se ipak puno razlikuje. E, u zapadnim, zapadnoeuropskim prvenstveno zemljama e, je to zaista na zavidnoj visokoj razini i sam sport osoba s invaliditetom je vrhunski tretiran u svim uvjetima i ravnopravan osoba bez invaliditeta. A isto tako šira zajednica apsolutno podupire taj e, sport, e, omogućuje sve uvjete i nema zaista, zaista nikakve razlike. Jednako se raduju medalji sa paralimpijskih ili sa olimpijskih igara nekog vrhnog sportaša. A u čemu je problem? Kako vi to anticipirate, osim u nedostatku novčanih sredstava? Je li stvar u mentalitetu ili u čemu? Pa rekao bih prije svega da je stvar u nepoznavanju. E, stvar je jednostavno da se ljudi e, na neki način boje i ustručavaju onoga što im je nepoznato. Tako je i invaliditet sam po sebi ljudima, e, većini populacije stran, e, nepoznat i zbog toga se malo na neki način ostručavaju boje i nisu slobodni e, prema takvim osobama. Dok ovaj, je vani iz mog iskustva potpuno drugačiji stav. Ljudi apsolutno ravnopravno nastupaju prema osobama s invaliditetom, nemaju zaista nikakvih ograda i tretiraju ih apsolutno jednako kao i osobe bez invaliditeta. Znači, po meni je prvo nepoznavanje strah, a onda istog proizlaze možda i ove druge e, ovaj, e, jednostavno e, ovi drugi uvjeti koji kod nas nisu na toj razini kao vani, naravno se ne možemo materijalno uspoređivati sa, sa europskim zemljama, ali kažem, mentalitet i stav možemo mijenjati i kažem, samim upoznavanjem i uključivanjem sve više osoba s invaliditetom će se jednostavno taj stav promijeniti. Dakle, edukacija prije svega. Tako je, tako je. E, može li vam lokalna zajednica ili javnost na bilo koji način dodatno pomoći u ostvarenju vaših ciljeva? Kako? Pa može, evo i ovaj vaš primjer je odličan. Mediji, naravno. Da, ovaj vaš primjer je zaista odličan i ovaj mediji e, koji će e, više promovirati i sport i osoba s invaliditetom e, u bilo kojoj sferi društvenog života i tada će oni postati apsolutno prihvatljivi i ravnopravni članovi društva. Vaši športski izazovi, ambicije? klubski športski izazovi i ambicije? da, pa moji osobni e, izazovi su svakako vezani za ovaj trenerski posao i naravno ovu funkciju e, i biciklističkom savezu gdje želim unaprijediti mnoge stvari, ali e, sportski izazov uvijek ostaje i uvijek trener mora biti glada gladan novih uspjeha, novih medalja, kako i u biciklističkom klubu Boso, tako i u biciklističkom klubu Sokol i jednostavno kad, kad ta želja o, trenerska prestane, onda je vrijeme za mirovinu. Ako od mene još uvijek nije vrijeme za mirovinu. Ima vremena. Da. E, hoćemo li pozvati mlade snage da vam se pridruže u bicikliranju i športskim aktivnostima, prije svega za vlastito dobro? Pa svakako, svakako. Ja biciklizam zaista preporučujem ima ono, zaista, popularno kaže, od 7 do 77 godina, ili je to sport primjenjiv zaista na sve generacije, jer se može izuzetno dobro dozirati i napor i dužina. E, tako da, je za opće poboljšanje zdravlja biciklizam izvrstan. Da li samo za e, odlazak i dolazak na posao ili za nekakvu laganu rekreaciju, pa i za, ozbiljan sport i vrhunski sport koji, se za to odluči i koji je talentiran, ali nema nikakve prepreke. I čak i ovim našim uvjetima i na cestama gdje ljudi malo imaju e, na neki način i strah e, od sudjelovanja e, i bicikliranja po našim cestama, evo ja iz osobnog iskustva mogu reći i svih mojih natjecatelja da smo mi svakodnevno na cestama i nemamo nekih ozbiljnih loših iskustava i nije to tako ni, ni strašno ni rizično, samo se ljudi trebaju uputiti. A i što nas više bude, E, i što bude masovnije i vozači, e, ostali sudionici u prometu će sve više uvažavati, bicikliste naviknut će se na njih i morat će više paziti. E, publicirani ste na internetskom portalu, kontakt postoji i svi zainteresirani uvijek vam se mogu javiti. Tako je, tako je, pozivam sve koji žele, bez obzira sa ili bez invaliditeta se jave i u biciklistički klub Sokol i biciklistički klub Osut i da vam se pridruže. Gospodine Zadro, najljepša vam hvala na sugovorništvu u emisiji Pružena ruka, internet radija Srijem.